Hor, helburia da, gure emaile kopuru horien uh, eh, mententzea, eta bon, guretzat uh, diru sama hori beharrezkoa da, eh, gure buzetaren eguneko hogeia egiten du, uh, laguntzaiden uh, diru horrek, eta beraz uh, guk uh, beharrezkoa du uh, urte horret, gure lanen egiteko, gure sai berrien plantan emaiteko, eta laborantza gamara abiatu zenetik, e, bo muntatu zen elkertea, lagunak eh, elkertea, hori ditu kudatzen e, eh, laguntzailen diru emaitza horiek. Beraz, abiatu zenetik, e, hala, beti urtez urte emaitza goratzen ziren, eta beraz hor izan zen, buskat, e, apaltze, azken urte horietan, apaltze ekipi bat, eta hor Eh, erabaki, bon, behar bat unta zitakela, hala kampaina berezi batzu hola uh, plantan emaitia, uh, eta kampaina demora hortan uh, erakustia, zerzen uh, laborantza gamada den uh, lana, ze sektoretan lan egiten zuen, eta hortako dugu aurten uh, prentza egin hor luizuneko etxalde batetan, hor pentatu dugida uh, bigazte, uh, et, segidari gabe zen, etxalde batetan eta bera hor eh, laborantza gamarrak eh, egin ditu uh, ala, instalazione dozier, araudietan bastimendien ezazteko uh, dozierak, uh, juridiko lan bat, eta ala, hori nahi nioen eakutsi, uh, eksemplu horren bidez, uh, zelan, zelan uh, emaiten zuen laborantza eta, eta egin ala sentzibizatzeko ala, jendia, eta erakutsik behar dela laborantza gamarra sustengatu uh, eh, nahi da du laborantza, laborantza garatu eta etxaldeak eh, eh segidarat eh, eman, etxaldei eh, segidei ez duten etxalde hori ere. Zaten dugu eh, eh, bide hortarik eh, la, gure laguntzailak biltzea eh, egin ahala. ordianak kampaina hoi urgentuko duk lurraman errandian bezala, eta bediatze hun bat emaile hoi hartino, zumat e, biltzeko helbuia zunuki aurten? Mementokoz uh, eh, ehun eta latanoi mila euro itzungian uh, eh, bitzen ditugula. Eta, bon, gure esedialitate, uh, eh, ala, uh, albezainat, uh, albezainat uh, emendazia kopuru hori, bon, uh, uste dut, uh, uh, bon, heldia giren, gure busiat helburi eta, uh, finkatea induen, uh, hori bat langile itzuli uh, izaitia, uh, hor laborantza gamaran horai, Eh, laborantza hunkitzen dituen uh, arro guziak uh, eh, jorratzen ditugu uh, laguntzen, eta uste dut hor heldiagien uh, hala uh, mugabat nun uh, bon, uh, laborantzari ekartzen ditugun zerretzu guziak uh, uh, baditugun. Eta beraz, bon, hor, berro milako hori seurtatzen albalina du, hori ditake, berba, heburu bat, klareti ba, gure butxetaren eguneko hogoia, orai, eh, orai hala da, hogei, eguneko eh, hogei itzuli hori, eta albaldu hori eh, mantendu, hori itzake gure, gure helburia. Mhm.